Pa smo došli do 68. hadisa, poglavlje Babu Sufuf, poglavlje o safanju, safovima. Anes ibn Malik radijallahu anhu, kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sevu sufufekum, fe innete svijete sufufi min temami salah. Znači, od Enes ibn Malik radi Allah, ono prenosio da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao izjednačite vaše safove, poravnajte vaše safove, zaista je ravnanje safova od potpunosti namaza. Ti upozorio bi da ne galami kad ovaj prvi hadis o o safanju e, govori govori o toj poznatoj stvari opće poznatoj stvari prilikom e, ustajanja odnosno prije nego što se počne klanjati da je propisano da se da se poravnaju, da se poravnaju e, ljudi koji klanjaju u safu u džematu <clears throat> a, a smisao toga smisao toga doće nam ovdje a, e, u komentaru ovog hadisa znači a, e, mudru smisao poenta ravnanja safova je u tome kao što je pojašnjeno doće nam hadis poslije toga a, a to je jel e, jedni učenjaci kažu da je, da je mudrost od ravnanja safova da se da muvafeqa melaike, da, da bude slično melecima kako se oni safaju. <clears throat> Kao što je došlo Adisu, koji bilježi muslim od Džabira radijallahu anhu, Haridž Alina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, fe kale, ala tesufune, kema tesuful melaike inda rabbiha. Kaže, da se nećete posafati kao što se safa ili ravna u nama, kako se ravnaju meleci u namazku svog gospodara. <clears throat> Odnosno, ovdje ne spomenuti o namazu. Da se nećete posafati ili poravnati, stati u redove, kao što meleci staju u redove kod svog gospodara. Pa su rekli, kaže, kulna ja Resulullah, kejfe te malaike. Allahu poslanice kako se ravnaju meleci inda rabbiha kod svoga gospodara. Pa je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam jatimune sufuf el uvel veterasune fi saf kaže popunjavaju prve safove Wa jeterasun yatarasun to znači zbijaju zbijaju safove Tarasu i zato ovaj, imam kada hoće prim što počne klanjati namaz kada kaže ste u terasu timu safove to je poznato na arabskom jeziku kada imam hoće da, da klanjaju ste u, znači poravnajte, tarasu, zbijte safove, timu safove da uvali feule, znači popunte prve safove, pa onda one poslije njih, a sve to došlo u hadisima. Pa kaže, znači, skupno činjaka, da je mudro smisao ravnanja u safovima da bi, da bi mi u namazu bili slični melecima koji se ravnaju sa, i safaju kod Allaha Đelešanuhu a drugi, e, druga skupina kaže jel, ono što je došlo u hadisu kojim, će, kojim ćemo spomenuti poslije, a to je da je ravnanje, da je ravna, smisao ravnanja namazu i u stvaru da je to dio potpunosti namaza. Sastavni dio potpunosti namaza, da je znači, od, e, upotpunjavanja namaza da budu safovi poravnati, poravnani. E, Pa zbog toga imamo dva, na osnovu ovog hadisa, znači prvi hadis koji smo pomenuli ovdje, u kojem kaže poslanik sam selem, se u sufufekom, e, poravnajte vaše safove, fejnete svijete sufufi, jer je ravnanje e, safova min temami salati, od potpunosti namaza. Imamo dva stava poznata kod učenjaka, e, ravnanje safova, da li je vađib ili samo sunnet mustehab većina učenjaka džumhur uleme na tome da je ravnanje safova da se ljudi poravnaju u safu da je to mustehab na tome džumhur učenjaka manja skupina smatra da je vađib dokazujući sad hadisom koji će nam doći posli letus, letus au vunne sufufekom au la juhalifen allahu bejna uđuhikom ili ćete vi poravnati vaše safove ili će lađešanuhu uh, eh, razvojiti vaša, vaša lica. <clears throat> e, ako neko pita dobro šta je ispravno stav od ovog vode, spomenut ćemo to poslije, znači opet to razilaženje ili vađi ili musehab. E, uglavnom, znači po većini učenjaka, e, mekruh je da saf bude, da, bude, da ne bude e, poravnat, odnosno poravnan ili da bude jel, ovaj praznina, da bude jedni naprijed, jedni nazad i tako dalje. <clears throat> I da je to u stvari nedostatak u namazu koji se obavlja. <clears throat> znači niko od učenjaka nije rekao da ravnanju safovima da je to šart valjanosti namaza. Znači, niko nije rekao do lemitu, nije poznato da je neko rekao ako safovi nisu a, a, poravnati, ako nisu zbijeni, ili ako je neko odvojen od safova klanja na drugom mjestu iza naprijed kao što danas imamo često znači klanja jedni iza izma, znači to ne utiče utječe na valjanost namaza i to je to je ispravno kod toga jel, nema dileme Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam